ันเนื่องมาจากการสวดพระปฏิโมกหมู่พระได้ปารถกับหลวงพ่อว่า เรื่องพระปฏิโมกของหลวงพ่อที่เคยพูดใน MP3 หลายแผ่น แต่ก็เพียงแต่ปารถว่าการสวดปฏิโมกของหลวงพ่อนั้น เป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไร ปฏิโมกของหลวงพ่อก็ล้ม ลุกทุกทานในสมัยเป็นเนนอย่างที่ได้กล่าวในเอ็มทีสามเป็นบางแผ่นว่าที่จะสวดปฏิโมกได้นั้น ต้องตั้งอกตั้งใจจริงต้องมีสัจจะในการสวดในการเรียน เพราะว่าก่อนหน้านี้ ว่าจะเรียนที่ใดก็ล้มลุกคุกคลานล้มทุกที แต่พอในปรรษา สมัยเป็นเนนถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณหลวงพ่อประมาณสิบเจ็ดปีเป็นสมณเณรในพรรษาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าจะท่องปฏิโมกให้ได้ ในพรรษานี้เมื่อเป็นสมณเณรเราก็พยายามอันดับแรกก็รู้สึกว่า อยากแต่ในใจนั้น วันไหนไม่ได้ ให้ได้สักสามบรรทัด นาเป็นชักสั้นๆถ้าว่าวันไหนมันซ้ำกันมากก็คงจะได้มาก แต่ถึงยังไงจะให้ได้สักวันละสามบรรทัดก็ถ้าอกตั้งใจเอาจริงๆ ผลที่สุดก็ไม่ถึงสามเดือนเพียงเดือนกับพอเดือนครึ่งก็ปฏิโมกก็จบจากนั้นก็ยังได้สวดเรียนธรรมจักรกับปวัตนสูตร อนัตตลกนสูตร อริตปริยายสูตรพ่วงเข้ามาอีกเทียว่าจบในสามเดือน ในปีนั้น เพราะนั้นหลวงพ่อเองเห็นว่า สัจจะคือความจริงใจความตั้งใจ เป็นส่วนหนึ่งสำหรับพระลูกหลานทั้งหลาย ควรจะมีสัจจะคือความตั้งใจมั่น ถ้าหากว่าความตั้งใจมั่นอยู่กับผู้ใดแล้วถ้าไม่เหลือวิสัย ก็สำเร็จได้อย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะคือความพอใจ วิริยะคือความภาคเพียรพยายาม จิตตาเอาใจฝักใฝ่ในการเรียนการศึกษาวิมังสาไตรตรองเหตุและผลในกิจกรรมนั้นๆ โดยปัญญาในหลวงพ่อเองก็มานึกย้อนหลังดูแล้วก็น่าภาคภูมิใจ แลจากนั้นก็เมื่อเป็นพระก็ปักแรกพอบวชเข้ามา ก็ได้สวดพระปฏิโมก โดยหลวงปู่ลาและก็หลวงปู่มหาบุญมีชื่อริทาโรที่เป็นประธานสงฆ์ในถิ่นั้นสมัยนั้นหลวงพ่อก็ได้ขึ้นสวดพระปฏิโมก จากนั้นก็สวดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงปัดปาบันตาดปีพรรษาที่สี่ เข้าพรรษาที่ห้าก็ได้มาสวด แต่ว่าก่อนที่จะมาสวดขึ้นเวทีจุดที่องค์หลวงตาลก็สวดไม่ธรรมดา ท่านเื่มงวดกวดขันมากๆ แต่ที่สวดผ่านมานั้น รู้สึกวันได้ตั้งต้นใหม่ ได้ริเริ่มตรวจตราใหม่ คืออ่านหนังสือเดือพูดให้ชัดเจนขึ้น ในตัวหนังสือแต่ละคำเพราะนั้น กว่าจะผ่านด่านนี่ได้เพราะว่าด่านลงตานี่ด่านหินมันคือถ้าว่าใครก็ตามถ้าว่าสวด ไม่ได้ซักซ้อมไปก่อนหรือสวดไม่ได้ซ้อมกับองค์ที่ท่านเคยสวดมาก่อน ขึ้นไปเลยโดยมาก จะโดนไล่ลงทำมากไม่รู้กี่องค์เหมือนกัน เพราะนั้น การสวดพระปฏิโมกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน หลวงพ่อก็เลยเห็นว่าการสวดพระปฏิโมกของหลวงพ่อ ที่จะเอาลงไปนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างของพระลูกหลานน้องนุ่งและก็พร้อมกันศรัทธาญาติโยมผู้เคยได้ยินแต่ว่าพระลงโบสถพระปฏิโมกก็ไม่เคยได้ยินว่าพระสวดปฏิโมกนั้นสวดยังไงยาวมากน้อยแค่ไหนเพราะ้หลวงพ่อจึง ได้อนุญาตให้พระท่านเอาปฏิโมกลงในเอ็มพีสามแผ่นนี้ เพื่อจะได้ให้พระลูกหลานได้ศึกษาส่วนหนึ่ง แล้วก็ให้จัดรวผู้ที่เคยบวชเรยกว่าผู้ที่ไม่เคยบวชได้ให้ได้ยินได้ฟังเพราะการสวดปฏิโมกทั้งหมดที่สวดลงแผ่นซีดีที่จะสวดนี้ เป็นสิ่งสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระ คือสิบห้าวัน จะมีการสวดพระปฏิโมกครั้งหนึ่ง คือ เป็นการกบทวนศีลของพระสงฆ์ครั้งหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้ไปให้พวกเราศรัทธาญาติโยมหรือว่าพระสงฆ์หรือลูกหลาน ให้ได้ฟัง ให้ได้ศึกษาต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น การสวดพระปฏิโมกของหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อเองขอออกตัวไว้ก่อน เพียงแต่พอผ่านเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าเก่งกล้าสามารถอะไร เพียงแต่พอผ่านเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านให้ฟังให้ฟังดูก็แล้วกันนะแล้วก็ก็คงจะเป็นที่เข้าใจหรือว่าเป็นที่ ให้พวกเราได้ศึกษา ว่าพระในพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านทบทวนสินเป็นอย่างไรทางว่าเราอยากจะทราบในรายละเอียดเรื่องการปฏิโมกข์ือความเป็นมาของพระปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระปฏิโมกข์ให้พระสงฆ์ในสวดนั้น มีพระวินัยบัญญัติมาหรือว่าพูดในลำดับลำดับต่อมาในพระวินัยการนั้นต่อนนี้ไปก็ขอให้ฟังพระปฏิโมกข์จะได้สวด พระปฏิโมกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อไปปูปปนสาธะกรมโตปูเบนวะวิถังปูบังกิจังกาตบังโหติตันทวานะสมัจนันจะตถาปดีปุจลานันจะอาสนะปัญญปนันจะปานิยะปริโภจานิโยปัทวะปนันจะ ชันดาระหานังผิกูนังชันดาระนนจะเตสัญญวะอากาตุโปสัทานังปาริสุติยาปิอาระนนจะอุตุขานันจาผิดคู่กันเนาะนาจาผิดกุนีนะโมวาโดจาติตัถาปริเมสุจตูสุขิเจสุปดีปกิจังอิดานิสุริยาโลกัสะอธิตายนะติอัฟรานิตินไม่ผิดคู่นังวตังชนันเตหิผิดคู่หิกตานิปรินิทุนิตานิหนติ ชันดาหารโนตาริสุเิอาหารนานิปนาอิมิสังอบัตสีมายังหัตปาสังวิจิหิสวานิสินนานางผิกู่นางาภาวะตัวนาทิอุตุขานางนามเอตกังอติกันตังเอตกังอวสิควันติเอวังอุตุอาชิคนังอุตูนีถาปนาซาสเนเฮมันตะยิมหวัตตานานางวะเสนตีนนอยหอนติอายังยิมโหตุอิมัสมินจะอุตุมหิอัตมะอุโปตธาอิมินาปะเคนเอโกอุโปตโทสัมปัตโต ดเวอุโปสธาติกันตาปัญจะอุโปสธาอวสิทธาอิติเอวังสับเบหิอายสมันเตหิอุตุคานังฮาเรตับบังภิกขุกันเนาะนานามาอิมัสมิงอุโปสธาเยอุโปสธาธายสนิปฏิตาภิกขุเอตกาติภิกขุนังกันเนาะนาอิมัสมิงปัญาอุโปสธาเยวีสติภิกขุสนิปฏิตาหนติติสับเบหิอายสมันเตหิภิกขุกันเนาะนาปิทาเรตับบาง กุนีนะโมวาโดปนาอิดานิตาสร้างนติตายนติอิติสกรโนกาสานังปุบาคิจานังกตตานิกรโนกาสานังปุบาคิจานังปกติยาปรินิทังตตาเอวันตังนวะวีถังปุบาคิจังปรินิทังตังโหตินิทุยเตจะปุบาคิเจสเจโสดิวาโสจานตุดัสีปันนราสีสามเกียนะมัญโยตโรยาถาจุโกสะโทปันนราสู ยาวติกาจาภิกู่กรรมปตาสร้างโปสธาระหาจตารวาตะตัวอติเรกาประกาศตาปาราชกังนาปนามสร้างเหยนวาอนุกิตาเตจะโคหัตปาสร้างอวิเจหิตวาเอกันสีมายังทนิตาเตสังจะวิกาลาโภชนาดิวเสนอวัตุสภากาปฏิโยเจนวิจันติเตสังจหัตปาเสหัตปาสตโตบหิครนวเสนวเชตโบโกจิวัชนียปุกโลเจนติ เอวันตังอุโปสตะกัมมังอิเมหิจตูหิลักขนอยหิสังไกหิตังปัตตะกัลังนามะโหติกาตุงยุสารูปังอุโปสตะกัมมัสสะปัตตะกันลัตังวิดิตวาอิดานิกริยมาโนอุโปสโทสังเขนะอนุมาเนตับโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 สังโฆอุโปสทังกะเรยาปาเป็นหมกขังอุดิสยะกิงสร้างขสัปุบากิจจังปาริสุถึงอายุสมันตัวเราเจถะปาเป็นหมกขังอุดิสิสามิตังสับเบวสันตาสาถูกังสุโลมะมนาสิกโรมยสสิยาอาปฏิสุอาวิกเรยะสันติยาอาปฏิยาตุนนีภวิตับบัง ตุนนีภาเวนโคปนายสมันเตปริสุทธาติเวดิสามิ ยะธาโคปนามปัจเจกพุทธสาวิยากรนองโหติเอวะมีวังเอวะรูปายะปริสายยาวตติยังอนุสาวิตังโหติโยปนาภิกุยาวตติยังอนุสาวิยมาเนสระมานุสันติงาปติงนาวิกรเรยะสัมปชานมุสาวาดัสสะโหติ สัมปชัญญะมุสาวาโดโคปนายสมันตวันรายิโกธโมวุตโตภกวตาตัสมาสระมาเนนะทิกุนาอาปเนนะบิสุทธาเปเคนะสันติอาปฏิอาวิกาตับบาวิกาตาหิสาภาสุโหติ ตัตรีเมจตารโอปาราชิกาธรรมาอุเตสังอากัชันติ โยปนสิกุภิกุนังสิข้า้าชีวะสมาปโนสิขังอัปปัจจายันตุปริยังอนายปิกัตตัวเมทุนังนางปติเสวยะอันตะมะโซติรชานกตายะปิปาราชิโกโหติอสังวาโซโยปนัสกุยามาวาอรัญญาวาอดินังเทยะสังคาตังอาดิเยยะยะธารูเปอดินาดาเนราชาโนจูรังเหิตวะนยุงวาบันยุงวาปปาเจยุงวาโจโรสิบาโลสิมุนโรสิเทโนสิติ ตถารูปังมิกุอดินางาริยมาโนอายัมปีปาราชิโกโหติอสังวาโซฮิโยปัสกุสันกิจจามนุสุวิกหังชีวิตาวโรเปยะทัตหารกังวาสะปริเยสยะมรณะนองวาสังวันน้อยะมรณอยวาสมาดะเปยอัมโหปริสะจิงตุหิมินาปาปเกนดุชีวเตนะมตันเตชีวิตาเซโยติ อิติจิตะมโนจิตะสร้างกับปวเนกับปริยาเยนะมรณะวันนองวาสร้างวันนายมรณายวาสมาระเตยายามปีปาราจิโกโหติอสังวาโซโยปนภิกวนาสิชานังอุตริมนุสัตถมังตูปนายิกังละมริยญวนอดัสนังสมุราจารยะอิติชานามิอิติปัสสามิติตโตอะเปรนะสมเยนะสัมานุกาหิมาโนวาสมานุกาหิมาโนวาอาปโนวิสุทธาเตโคเอวังวุดยะ อาชานะเมวังอาวุโสอวจังชานามิอัสตังปัสสามิตุชังมุตาวิละปินติอัญญตราถิมานาอายามปิปาราชโกโหติอสังวาโซอุดิทว่าโคอายุสมันโตจตารโรปาราชิกาธรรมังเยสังมิโกอัญญตรังวาอัญญตรังวาอาปจิตวานลาภติเพคูหิสถิงสังวาสังยะธาปุเรตธาปชาปาราชโกโหติอสังวาโซ ตัทธายุสมันเตปุชามิกจิตาปริสุทธานดุติยมปีปุชามิกจิตาปริสุทธานตาติยมปีปุชามิกจิตาปริสุทธานปริสุเทธายสมันโตตัสมาตุนในีเอวเมตังหารยามิ อิเมโคปนายสมันโตเตรัสสังหาดิเซซาธรรมาอุเตสังอากัชันติ อันเจเตนิกาสุขวิตัตหิอัญญตราสุปินันตาสร้างหาดิเซโซฮิโยปนภิกโอตินลอยปรินเตนะจิตเตนมาตุกาเมนะตถิงกายสร้างสกังสมาปัจเจยหัตกาหังวาเวนิกาหังวาอัญญตรัสวาอัญญตรัสวางกัสสะปรามะสนังสร้างหาดิเซโซโยปนภิกโอตินลอยปรินเตนะจิตเตนมาตุกามังทุกขลาหิวาจาหิโอหาเสยยะยะธาตังยวายุวติงเมตุโนปสันหิตาหิสร้างหาดิเซโซ โยปนันติโกเตนโนวิปปิโนเตนะจิตเตนมาตุกามัสสะสันติเกอัตตกามปาริสยาสริยายะวันนองหายสยเอตระกังแบบทิปาริสยาิยานางยามาดิสั่งที่ละวันตังกรยานโนถามังประมาจาริงเอเตนะเมนะปริจัรยาติเมตุนูปสันหิเตนะสร้างอาริเซโซโยปนภิกขุสั่งจริตังสมาปเชยิติยาวาปุริสมติงปุริสสวาอิทิมติงเชยตะเนวาจารัตเนวานตะมะโสตังกมิกายปิสังอาริเซโซ สัญญาจิกายปนาทิกุนากุติงการิยมาเนนะสานิกังอตุเตสร้างประมาณิกาการเรตบาตปริกังประมาณนองเลขสูตรวาดสาวรติโยสุกตาวรติยาติริยังสัตตันตราภิกขุอาภิเนตบาวัตุเดสนายะเตหิภิกขุเฮวัตถุเดเสตบังอนารามหังสปริกมานังสารามเฮเจภิกขุวัตุสมิงปริกมันเน สัญญาจิกายกุติงการิยะภิกขุวานาภิเนยวัตุเดสนายะปมาณนองวาอติกาเมยสังขาริเซโซ มหันละกัมปนาติคุณาวิหารังการยมาในนัสสานิกังตุเดสังสิกคู่อาภิเฮตบาวัตถุเดสนายเตหิสิกคู่หิวัตถุเดเสตบังนารามหังสปริกมานังสารามหเยเบกุวัตุสนิงอปริกมันเนมหันละกังวิหารังการยะภิกู่วานาถิเนยวัตถุเดสนายสังคาริเซโซโยปนัถิคุปิคุงรถโพโรโซอปาตีตัวอมูลเกนะปาราชิเกนะธรรมเมนะอนุถังเสยอเปียวนามนังอิมัมมาปะหัมมจริยาชาเวยันติ ตาตัวอัปเรนะสมหเยนะสัมมานุกาหิยมาโนวาอัสมานุกาหิยมาโนวาอมูลกันเจวตางธิกรนองโหติภิกขุจโรสังปฏิทวาติสังคาริเซโซโยประภิกขุภิกขุรุโทโรโซอปะตีโตอันยญญปังที่ยัตตาอธิกรนองตกินจีเดสังเลสมัสังอุปาไดายปาราชิเกนะธรรมเมนะนุถังสยาเปวันนามนังอิมัมพระระคัมจริยาจาวยันติตาตัวอัปเรนะสมหเยนะสัมมานุกาหิยมาโนวา อัสมานุกาหิยมาโนวาอัญญาภาคิยันเจวตังอธิกรนองโหติโกจิเดโซเลสมัตโตอุปาดิโนภิกุจโดสังปฏิทวาติสังขาดิเซโซโยพระภิกขุสมกัสสร้างขัสสะเิดายะปรักกมยะเิดานาสังวัตนิกังวาอธิกรนองสมาดายะปะกายะติทวยะโสภิกขุภิกขุเอวมาสวจันนีโย มาอายุสมาสมังกาสาสังหสาเถิดายปรักมีเพดนาสังวัตนิกังวาอธิกรองสมาดายปกายอัตวาสิสเมตายุสมาสังขีนะสมังโกหิตังโหสมโมดมาโนอวิวัดมาโนเอกุเตโซภาสุยิหรติติเอวันจะโซสิคูุิกูหิวุจมาโนตเทวปะกันให้ยะโซสิคูุภิกขุหิยาวตติยังสมนุภานสีตัมโบตัสสะปะปิณิสกายะยาวตะยันเจสมนุภานสียะมาโนตังปะปิณิสัจเจยะ อิเจตังกุสลังโนเจปตังนิสัจเจยสังคาดิเซโซตัสเซวโกปันภิกุสาภิกุหนติอนุวัตกาวกวาระกายเอกวานเววาตโยวาติเอวังวัดไดยุงมาอายุสมันโตเอตังภิกุกินจิอวจุตาธรรมวาดีเจโซภิกุวนิยวาดีเจโซภิกุอัมมากันเจโซภิกุชันดันจะรุจินจะอาดายโวหรติชานาติโนภาสติมหากัมเปตังขมาตีตีเตภิกุภิกุหิเอวมัสุจันนียามาอายุสมันโตเอวังอวจุตานเจโซภิกุธรรมวาดี นาเจโซภิกูนิยวาดีมา อายุสมันตานัมปีสร้างขัดเพโดทรุจิตะสเมตายุสมันตานังสังเีเอนะสัมโกนิสังโฆสัมโมระมาโนอวิวัตมาโนเอกุเตโซภาสุวิหรตีติเอวันจะเตภิกขุภิกขุหิวัจมานาตะเทวปักกันหยุงเตภิกขุภิกขุเฮียวตติยังสมนุภาสิตาบามตัสสะปตุงนิสกายยาวตัสย็นเจสมนุภาสิยมานาตังปตุงนิสัจเชยุงยิเจตังกุตังโนเจปตุงนิสัจเชยุงสังคาดิเซโซ สิกูปเนวะดุปาเจชียติโกโหติอุเดสะพริยาปเนสุสิกขาปเดสุภิกขุหิธาถังกังวุจจมหาโนอัตานังอวจานียังกโรติมามังอายุสมันโตกินจิอวจิตากริยันโนวาปาปะกังวาอหัมปายุสมันเตนะกินจิวะฆามิกริยันโนวาปาปะกังวา วิรมาธายิสมันโตมาวะวจนายาติโสภผคุปิค่หิเอวมาสวจนิโยมาอายุสมาอัตานังอวจนิยังกาสิวจนิยะเมวะอายุสมาอัตานังกโรตุอายุสมาปีผิค่เรตุชาธรรมเมนะผิคุปิอายุสมันตังวะกันตีสหธรรมเมนะเอวังสวัตดาหิตัสสะภะกวาโตปริซายาดีดังอัญญมัญญวะเจเนนะอัญญมัญญบุตราปเนนาติ อีหันจะโซผิคูปิคู่หิวุะมาโนตเทวปักกันให้ยะโซผิคูปิคู่ฮียวตะเตียงสมนุภาสีตามโบตัสสาปนิสกายะเียวตะเย็นเจสมนุภาสียามาโนตังปนิเสเจยะอิเจตังกุสลังโนเจปกนิเสเจยะสังขาดิเซโซภิกขุปเนวะอัญญสรังกามังวานิกะมังวาอุปนิสายเวหรติกุลดูสโกปาปสมาจารโร ตัสโคปาปกาสมาจาราดิสันติเอวะสุยันติจะกุลานิจเตนะดุท่านิดิสันติเอวะสุยันติจะโซภิกขุภิกขุเอวมาสวจนีโยอายุสมาโคกุลดูสโคปาปสมาจารโรอายุสมะโสโคปาปกาสมาจาราดิสันติเจวะสุยันติจะกุลานิจายสมาตาดุท่านิดิสันติเจวะสุยันติจะปักกมาตายสมาอิมัมมาอาวาซาลันเตทาวาเซนาติ อิวันจะโซสิคูุิคูุหิวุตจะมาโนเตสิคูเอวังวัดยะชันทกามิโนจ่าสิคูโดสิกามิโนจ่าสิคูโมหกามิโนจ่าสิคูผัญจกามิโนจ่าสิคูุตาลิสิกายาปฏิยาเอกจังปบาลเจนติเอกจังนาปบาลเจนตีตีโซสิคูุิคูุหิเอวมาเสาจะมีโยมาอายุสมาเอวังอวจะนาจ่าสิคูุชันนกามิโนนาจ่าสิคูโดสิกามิโนนาจ่าสิคูโมหกามิโนนาจ่าสิคูผัญจกามิโนอายุสมาโกปุรรูสโกปาปัสมาจารโร อายสมาโตโคปาปการสมาจาราดิสันติเจวะสุยันติจะกุลานิจายสมาตารุธานิดิสันติเจวะสุยันติจะปกมตายสมาอิมัมมาอาวาซาอลันเตอิทาวาเซนาติเอวันจะโซผิคู่ผิคู่หุตยมาโนตเทวะปะกันให้ยะโซผิคู่ผิู่ให้ยาวตะเตียงสมนุภาสีตามโบตสามปะนิสกายะยาวตะเตียนเจสมนุภาสียมาโนตังปะนิสัจเชยอิเจตังกุสนังโนเจปะนิสัจเชยสังคาริเซโซ อุดิทวาโคอายุสมันโตเตระสะสังขาริเซซาธรรมานนาวาปทวามาปฏิกาจตาโรยาวตติยกาเยสามิขุอัญญตรังวาอัญญตรังวาอาปชิตวายาวติหังชานังปฏิชาเดติตาวติหังเตนะภิกุณาอากามาพิวัตถปังปริวุตตปริวาเซนะภิกุณาอุตริงชาตัตตาภิกุมานัตตายะ ปติปัชิตาบังกินาะมาโตปิกุยตะสิยาวิสติกันโนปิกุสังโฆตัสโสปิกุอเพตโบเอเกนะปิเกวโนวิสติกันโนปิกุสังโฆตังปิกุงาเพยโซจะปิกุนาภิโตเตจะปิกุการิหายังตถาสานีเจตัธายสมันเตปุชามิกจิตาปริสุทธานดุติยมปีปุชามิกจิตาปริสุทธานตาติยมปีปุชามิกจิตาปริสุทธาน ริสุเิทายสมันโตตัสมาตุนนีเยวะเมตังหาริยามิ อิเมโคปนายสมันโตเดียนิยตาธรรมาอุเตตั้งอากัชันติโยปนาติคุมาตุกามีนะสถิงเอโกเอกายาประโภปติชนเนอาสเนอลังกมานิเยนิสจังกเปยตามีนังสถิเยวัตเศร้าปาติกา ดิสวาตินนองมันังอัญโยเตรนวัดเดยปาราชิเกนวาสังหาดิเซเซนวาปาจิตติเยนวานิสเชียงเปกุปติชานมาโนตินนองมันังอัญโยเตรนกาเรตโปปาราชิเกนวาสังหาดิเซเซนวาปาจิตติเยนวาเยนวาซาสถทเยวจะซาอุปาสิกาวัดเดยเตนะโซภิกุกาเรตโปอยังธรรมวนิยตง สเฮวโคปนปปิชนางาสนางโหตีนาลังกัมะนิยังอลันจะโคโหตีมาตุกามังรุทลาหิวาจาหิโอภาจิตุโยปนัสภูตธาโรเปยาสเนมาตุกามีนะสถิงเยโกเอกายรโหนิจจังกเปยะตามีนังสถิยวจะซาอุปาติกาจิสวาตวินนางธรรมนังอัญยตเรนวันเดยะสังหาดิเซเซนวาปาจิตติเยนวา มิสัจฉังปิกุปติชานมาโนตวินนางธรรมนังอัญยตเรนการเรตโบสังหาดิเซเซนวาปาจิตติเยนวา ยู่ระหว่างสร้างสถิยวจะสร้างอุปาสิกาวดายเตนะโซภิกุกาเรตโบอยัมปีธรรมโมนิยโตอุติทว่าโคอายุสมันโตเดวนิยตาธรรมาตัทธายุสมันเตปุชามิกัจจิตาปริสุทธานดุติยัมปีปุชามิกัจจิตาปริสุทธานตาติยัมปีปุชามิกัจจิตาปริสุทธานปริสุทธเท่ายุสมันโตตัสมาตุนเมเอวะเมตังทารยามิ อิเมโคปนายสมันโตติงสะนิจิกิยาปาจิตติยาธรรมาอุเตสังอากัจฉันตินิทมิตะจีวรัสมิงสิกุนาอุปัสสมิงกัตมิเนดาสหปรมังติเรกีวรังหาเรตบังตังติกามายโตนิจิกิยังปาจิตติยังนิทมิตาจีวรสมิงภิกุนาอุปัสสมิงกัตมิเนเอกรัตตัมปิเจภิกุติจีเรนัมภิปวาสยะอัญญตระภิกุสัมมาติยานิจิกิยังปาจิตติยังนิทมิตาจีวรัสมิงภิกุนาอุปัสสมิงกัตมิเน ภิกขุโนปนิวะกาละจีวรังอุปัจจยอากังขมาเนนะภิกขุนาปฏิเกเหตบังปฏิเกเหตวางขิปะเมวกาเรตบังโนจะสาปาริปุริมาสะปรมันเตนะภิกขุนาตังจีวรังจิปีตบังอุนะสาปาริปุริยาสติยาปัจจาสายะตัวเจอุตรินิสิเปยสติยาปิปัจจาสายะนิสิกิยังปาจิตติยังโยปนัสกุอัญญาติกายภิกขุนิยามปุรานจีวรังวาเปยวาราจาเปยวาอาโกตวาเปยวานิสิกิยังปาจิตติยัง โยปนภิกุอัญญาติกายภิกุนิยาหัตโตจิวรังปฏิกันหยะอัญญตราปาริวัตการหิติกิยังปาจิตติยังโยปนภิกุอัญญาติกังกหปติงวากหปตานิงวาจิวรังวิญญาเปยะอัญญตราสมยาหิติกิยังปาจิตติยังตัทธายังสมโยอชินะจิวโรวาโหติภิกุนัทตะจิวโรวายังตัสสมโย ตันเกอัญญวตโกกะปติวางกะปตานิวาบาหูหิจิวรยะพิยุ่มปวารยะสันรุตระปรมันเตนะภิกุณาตโตจิรังสาดิสปังตโตเจอุตริงสาดิยยะนิจิกิยังปาจิตติยังภิกขุปเนวอุติสอัญญวตกัสสะกะปติตวางกะปตานิยาวาจิวระเจตาปนังอุปกสังโหติอิมินาจิวระเจตาปนินะจิวรังเจตาเปตตวายทันนามังภิกขุจิวเรนะชาดิสามีติ สัตระเจโสภิกขุปุเบปวาริโตอุปสังกติสวาจิวเรวิกับปังอาปัจเชยะธาถุตัมงายุสมาอิมินาจิวระเจตาปนินะเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวรังเจตาปิสวาชาเดหิติธรรมยานกรรมยตังอุปาดายนิสติยังปาจิติยังภิกขุปเนวุปิสะอุปินังอัญญตกานังกะปะตีนังวากะปตานีนังวาปเจกะจิวระเจตาปนาอุปกตวาหนติ อินีหิมยังปัจเจกจิวราเจตาปณิหิปัจเจกจิวรานิเจตาปิตวายธนามังคิกุจิวเรหิอัชาเดสามาติตัตระเจโสภิกขุปุเบปวาริโตอุปสังกมิตวานจิวเรวิกับปังอาปัจเจยสาถุปตมังอายุสมันโตอิเมหิปัจเจกจิวราเจตาปณิหิเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวรังเจตาปิตวาชาเดทะอุปหัวสันตาเอเกนาติกรยัมเมะกรรมจตังอุปาดายนิจติยังปาจิตติยัง สิกุลปเนอุติสราจาวาราสภความรามโนวากหปติกวาดูเตนะจีวรเจตาปนังปิหินโนยะอิมินาจีวรเจตาปนินะจีวรังเจตาปิตวายธนามังสิกุลจีวเรนะชาเดหิติโซเจโรตตังสิกุลอุปสังกมิตวายเอวังวดยะอิดังโคผันเตียยุสมันตังอุติสจีวรเจตาปนังอาบตังวติกันห้าตุอายุสมาจีวรเจตาปนันติ เตนภิคุณาโซดูตัวเอวมเสาจันนีโยนโคมายังเอาโซจิวระเจตาปนางปฏิกันห้ามจิวรันจะโคมายังปฏิกันห้ามกาเลจังสัพยันติโซจิรูัตตังภิกุเอวังวดยอติปานายุสมโตโกจิเวยาวัจกโรติจิวรติเกนะภุเอภิุณาเวยาวัจกโรนิดิสิตัวารามิโกวาฟปาสโกวาเอโซโควาวุโซภิคุณังเวยาวัจกโรติ โซเจโรตตังวยาวัจกรังสัญญาติสวาตังภิกขุอุปสังกมิสวาเอวังวรยะยังโคผันเตียยิสมาวยาวัจกรังนิติสิสัญญโตโสมายาอุปสังกมาตุอายิสมากาเีนะจีวเรนะตังชาเดสตีติจีวรติเกนะภิกเวภิกุนาวยาวัจกโรอุปสังกมิตวารุติกะตุงโจเรตโบธาเรตโบโทเมอาโสจีวเรนาติ นวิติขตุงโจริยะมาโนสาริยะมาโนตังจีรังอภินิพานเดยะ อิเตตังกุสลังโนเจอภินิพานเดยะจะตุขตุงปัญจขตุงชักขตุประมังตุนมีโหเตนะอุติสัทวาตบังจะตุขตุงปัญจขตุงชักขตุประมังตุนมีโหโตอุติสติทวมาโนตังจีรังอภินิพานเดยะ อิเจตังกุสลังโนเจอภินิพานเดยะตโตเจอุตริงวายมะมาโนตังจีรังอภินิพานเดยะ ิสติยังปาจิตติยังโนเจหินิพาเดยะยะตสาจีวระเจตาปนังาผตังตตะสามังวากันตับบังดูตัวาปาเฮตโบยังโคตุมเมอายุมันโตภิกูติตะยิระเจตาปนังปิณิธานสันตสาภิกุโนจินกีอัทังอนุโหติยุนจันตายุสมันโตตะกังมาโวตะกังวินาสีติอยังตถาสามีจิยีวระวะโกปทาโม โยปนัติคุโกที่ยมิสกังสันทังการาไปยันจิกิยังปาจิตติยังโยปนัติคุสุทธากาเลาะกันไงเลาะกะโลมนังสันทังการาไปยันจิกิยังปาจิตติยังนวมปนัติคุณาสันทังการยมานินันเวทางการสุทธากาเลาะกันไงเลาะกะโลมนังอาราตปาตติยังโอราตานังจัตุทังโกจริยานังอันนาดาเจบิคุลเวแพงเกสุทธะกาเลาะกำลังเงเลาะกะโลมานังตติยังโอดาตานังจตุทังโกจริยานังนวมสันทังการาไปยันิติยังปาจิตติยัง นวังปนันิกุณาสันตังการาปิตวาฉบัตตานิธาเรตบังโอเรนะเจชันนังวัตตานังตังสันทตังวิสเชตวาวาอวิสเชตวาวาอัญญงนวังสันตังการาปิยอัญญตระภิกุตมะติยานิติยังปาจิตติยังนิสีดนะสันตัมปนาติกุณาการยมาในนสุรานอสันตตสะสามันตาสุกตวรติอาดาตบาดุปนักกรณายอนนาดาเจติคูปูรานอสันตตสะสามันตาสุกตวรทิงนวังนิสีดนะสันตังการาปิยนิติยังปาจิตติยัง ภิกขุโนปนนวะอัฏานมกกาปติปันนัสสะเอร้อกัลโลมันอุปัชยุงอากังมาเนนภิกขุนาปฏิเกเหตบานิปฏิกิเหตวาติโยชนะประมังตาท่าห้าเรตบานิอสันเตหารเกตโตเจอุตริงหาเรยอสันเตปีหารเกนจิตยังปาจิติยังโยปนัตกุอัญญาติกายติขุนิยาเอลอกโลมันิถทวาเปยวาราชาปิยวาวิสตวาปิยวานิจิติยังปาจิติยัง โยปนันตะกุชาตรูปราชตังอุบปนเยวาอุปนห้าไปวาอุปนิกิตังวาสานิเยยะนิทียังปาจิตยังโยปนันตะคุณานปการกังรูปยสังโวหารังสมาปเชยนิทียังปาจิตยังโยปนันตะคุณานปการกังวิยะวิกยังสมาปเชยนิทียังปาจิตยังโกสิวะโกรุสิโย ดาสาหะประมังอติเรกปโตธาเรตโปตังติกามายโตนิจิกยังตาจิตติยังโยปรภิกูปัญจบันถานีนะปเตนะอัญญงนวังปตังเจตาปยนิจิยังตาจิตติยังเตนะภิกุณาโซปโตภิกุปริสายนิสจิตโบโยจตสาภิกุปริสายปัตตปริยันโตโซจตสาภิกุโรปราตโบยันเตภิกุปโตยาวะเิตนายถาเรตโบติอยังตถาสามีติ ยาในู้ปนัตตานิยีลานานังสิูคนังปะเปนสายานิยานิเผสัจญานิสยาที่นังสปีนวะนิตังเตลังมาถุง้านไม่ตังตานิปตังเกเหตวาสตาหะประมังสนิถิการกังบดิผลชิตบาลิตังอติกามายโตนิสกิยังปาจิตติยังมาโซเซโซกิมมานันติภิกุณาวสิกาทราบในกรจิวรังประเยสิตบังอัฐามาโซเซโซกิมมานันติกตวานิวาเซตบัง โอเรนะเจมาโซเทโซยิมฟานันติวัสิกาซาเป็นกาจีวรังปริเยสยโอเรนะธามาโซเทโซยิมฟานันติกตวานิวาสยะนิติกิยังปาจิตติยังโยประภขุภิกุสะซามังกิโยรังรัตวาขุปิตัวนัตมะโนชินไดยวาชินดาปยวานิจกิยังปาจิตยังโยประภิกุสะมังกุตังวิญญาปิตวตันตวาเยหิโยรังวายาปยนิจกิยังปาจิตยัง ภิกขุปันเนวุติสะอัญญาตโกกะปติวากะปตานิวาจันตวายเยหิจรังวายาปยะตัตระเจสุภิกขุปุเบปวาริโตตันตวายเยอุปสังกมิตวานจีเรวิกับปังอาปัจเจยะอิดังผู้อาวุโสจีรังมาอุติสะวิยติอายะตันจกโรตะวิถาตันจะอาปีตันจะสุวิตันจะสุปวายตันจะสุเลขิตันจะสุวิตาชิตันจะกโรทะอเปวนามะมยัมปีอายุสมันตานังกินจิมะตังอนุปรัชยามาติ เอวันจะสู้พิกุวัตวาจินจีมตังอนุปรัชเชยอันตะมะโซปินระปาสามะตัมปินิติทิยังปาจิตติยังดัซซาห้านากตังอติกะเตมาสิปุณมังพิคุโนปนิวะเจกะจีวรังอุปัเชยเจกังมัญญมาเนนะพิคุณาปฏิเกหิตับบังปฏิเกหิตวายาวจีวรการะสมยังมิจิปิตบังตโตเจอุตริงนิจิไปยะมิจิกิยังปาจิตติยัง อุปวัตสร้างโคปนกติกะปุณมังยานิโคปนตานิอารัญญกานิเสนาสนานิซาสร้างกะสัมมตานิตปติภยานิตัทารูเปสุภิกุเสนาสเนสุหาสันโตอากังมาโนตินมองหิวรานังอัญญตรังกิวรังอันตรคกเรนิกิเปยะสิยาเจตสะพิคุโนโกจิเดวปัจโยเตนะกิวเรนะพิปวาสายะชารตะปนมันเตนะพิพุนาเตนะกิวเรนะพิปวะสิตบังตโตเจอุตริงพิปวะเสยะอัญญตระพิกุตัมมติยานิจิยังปาจิตติยัง ยโยปรันตกุชานังสร้างหิสังลาผังปรินตังอัตโนปรินวาเมยันทิจิยังปาจิตติยังปัสสวัโกตะติโยอุดิทวาโคอายุสมันโตติงสะนิจิติยาปาจิตติยาธรรมาสัทธายุสมันเตปุชามิกจิตาปริสุทธังดุติยมปีปุชามิกจิตาปริสุทธังตาติยมปีปุชามิกจิตาปริสุทธังปริสุทธิธายสมันโตตัสมาตุนี เอวามีตังหารยามิอิเมโคปนายสมันโตนเวนุติตาจิติยาธรรมาอุเตสังอากัชันติสัมปชานมุสาวาเรปาจิตติยังโอมาสวาเรปาจิตติยังภิกขุเปสโยปาจิตติยังโยปนัสโกนุปสัมปนังบารโสธมังวาเจยปาจิตติยังโยปนัสโกนุปสัมปเนนอุตริกุรตติรตังสหสยังกัปเปยปาจิตติยัง โยปนัสกุมาตุกามีนะสหัสยังกับปยปาจิตยังโยปนัสกุมาตุกามัสสะอุตริฉปัญจวาจาหิธามังเลสยอัญตระวินุนาปุริสุเกเหนะปาจิตยังโยปนัสกุอนุปสัมปนัสสะอุตริมนุสสะธามังอารโรจยโหตมิงปาจิตยังโยปนัสกุปิกุสาทุทุนลังาปฏิงานุปสัมปนัสสะอารโรจยะอัญตระกุสมัติยาปาจิตยังโยปนัสกุปัตมาบิงขณยวาสมาปิยวาปาจิตยัง มูซาวานวัคโลปทมาโมภูตกามาปาตัพยาตายปาจิตติยังนัญญวาริเกวิเหสเกปาจิตติยัง อุชาปนาเกกิยานเกปาจิตติยัง โยปนันกูสังหิกังมันจังวาปีทังวาถีทิงวาโกชังวาอโชโหกาเสสันตริสวาวา สั้นราปิตวาวาตังปะกะมันโตเนวอุทะเรยนอุทราปิยานาปุชังวางกัจเชยปาจิติยังโยปนันกูสังหิเกวิหาเรสยังสั้นริตวาวาสั้นราปิตวาวาตังปะกะมันโตเนวอุทะเรยนอุทราปิยานาปุชังวางกัจเชยปาจิติยังโยปนันกูสังหิเกวิหาเรเชยนังภูบูปะกตังสคุงอนุปะกขจะสยังกับปิยยสะสัมบาโถภวิสติโซปะกมิสติติเอตเดวะปฏิยังริตวาอนัญญปาจิติยัง โยปนาสิกุปิคุงกูปิโตนะตามโนสร้างหิกาวิหารานิกัถิวานิกัถาเปยวาตาจิตติยังโยปนาปิกุสร้างหิเกวิหาเรอุปริเวหาสกุตัญญาหัตถปารกังมันจังวาปีทังวาถินีสีไดยวาถินีปัจเจยวาตาจิตติยังมหันลกรรมปนัสกุณาวิหารังการยมานินยาวดวารโกซาอัตรธวาปนายาโลกสันหิปริกรรมมายะ ดูติชะรณสะปริยายังอปหาริเตทวีเตนะหิทวาตบังสโตเจอุตริงอปหาริเตปิทวีโตหิทวาห้ยปาจิตติยังโยปรันกุชานังสปันตังระกังตินนองวามติกังวาสินเจยวาสินจามเปยวาปาจิตติยังภูตกามวโกรุติโยัง นิโยปรันภิกขุสัมมาโตภิกขุนิโยวัดยปาจิตติยังสัมมาโตปิเจภิกขุทังคเตสุริเยภิกขุนิโยวัดยปาจิตติยังโยปนัภิกขุภิกขุโนปจิยังอุปสังกมิตวาภิกขุนิโยวัดยะอัญญตระสมยาปาจิตติยังตถายังสมโยยิลานาโหติภิกขุนียยังตถาสมโยโยปนัภิกขุเอวังวัดยะอามิสเหตุภิกขุภิกขุนิโยโอรันตีติปาจิตติยัง นิโยปนันกุอัญญาติกายพิกุนิยางจิวรังนัตยะอัญญตราปาริวัตตากาปาจิตติยังนิโยปนันกุอัญญาติกายพิกุนิยางจิวรังสิปยวาสิบาปยวาปาจิตติยังโยปนันกุปิกุนิยาสถิงตังวิถายเอกฐานะมกังปปิปเชยันตะมาโสกามันรัมปิอัญญตระสมยาปาจิตติยังตถายังสมาโย สัทธัรรมะนิโยโหติมาโกซาสังคสัมมโตสัพปิภโยยังตถาสมายโยโยปนัสกุปิคุนิยาถุงตังวิถายะเอกังนาวังอภิรูหยอุทธกามินิงวาถุกามินิงวาอัญญตระสิเรียนระนายปาจิตเตียงโยปนันขุชานังภิกุณีปริปาจิตังปินตอปาตังผุญเจยอัญญตราปุเบกิสมารัมภาปาจิตเตียง โยปนาติกุปิกุนิยาจะถิงเอโกเอกายาระโหนิจจังกะเปยปาจิตติยังโอวานวัโกตติโยอังยิลาเนนะภิกุนายเอโกอาวัตถาปินโรผงชิตโปตโตเจอุตริงผงเจยปาจิตติยังกันนอผงชเนยนตระสมยาปาจิตติยังตัทธายังสมโยยิลานะสมโยจีวรดานะสมโยจีวรการะสมโยอัฏฐานังกมนะสมโยนาวาธิรูหะสมโยมหาสมโยสมันนอภัสสะสมโยยังตถาสมโย ปรมราภูชนียยตระสมยาปาจิตติยังตอย่ายังสมโยกิลานะสมโยจีวรดานะสมโยจีวรการะสมโยยังตถาสมโยภิกขุงปเนวกุลังปกตังปูเวหิวามันเทหิวาทิกขุงปวารยากังขมายนะสิกุนาปิวิติปัตตาปูราปฏิกิเหตบาตโตเจอุตริงปฏิกันเหยปาจิตติยังนวิติปัตตาปูเรปฏิเกหตวาตโตนีหาริตวาถิคูุหิสถิมสังวิภัชิตบังยังตถาสามีจิ โยปนัสคุปตาวีปวาริตวนาติรตังคารนียังวาผูชนียังวาคาเดยวาผุนเชยวาปาจิตติยังโยปนัสกุปิคุ้งผุตตาวิงปวาริตังนาติริเตนะขาดนิเยนวาผูชนิเยนวาผิงคุ้งปวารยหันดาปิกุคาดวาผุนจวาติจานังอาสารนาเตโคผุทนิ่งปาจิตติยัง โยปนันตกุอิกาเลขาด้านิยังวาผงชนิยังวาขาเดยวาผงเชยวาปาจิตติยังโยปนันตกุสันนิถึงการกังขาด้านิยังวาผงชนิยังวาขาเดยวาผงเชยวาปาจิตติยังยาในโคปนัตานิปมังิตาผงชนานิสยทีดังสปินวะนีตังเตลังมาถงพานม่ตังมัชโชมังสร้างชีรังนาถิโยปนันตกุเอวรูปานิปมังิตาผงชนานิเองยีลาโนตโนธายวิญญาปิตวาผงเชยปาจิตติยัง มีโอปนันตกวดินนามุขตวารังอาหารังอาหารยะอัญชตระอุตกะดันตะโปนาปาจิตติยังโหจนาวโกจตุโทโยปนันตกุอเจลกัตวามปริบาสกัตวามปริบาชิกายวาสาทาข้าดานียังวาโผชนียังวาระเดยปาจิตติยังโยปนันตกุปิคุงเอวังวเดยเอหาวุโสกามังวานิกะมังวาปินลายปวิสิตามาติตัสดาปิตวาวาดาปิตวาวาอุโยชยกัจชาวุโสนเมตยาสถิงกัทาวานิจชาวาภาสุโหติ เอกกัสมีกถาวานิชิชาวาภาสุโหติติเอตเดวะปจิยังริสวะนัญยองปาจิตติยังโยปนตนกุสะพโหชเนกุเลอนุปกัจฉันจังอปยปาจิตติยังโยปนตนกุมาตุกามีรัตถุนรโหปติชันเนอาสเนนิจังอปยปาจิติยัง มีโยปรันติกุมาตุกาเมนะสัตถิเอโกเอกายรโหนิจจังอปิยปาจิตติยังมีโยปรันติกุนิมันติโตโตสมาโนสันตังภิกขุมนาปุชชาปุเรสัตังวาปุชชาตังวากุเรสุจาริตังอาปัจเจยอัญญตระสมยาปาจิตติยังตัทธายังสมโยจีระดานะสมโยจีระการะสมโยอยังรัตถสมโย อังยิลาเนนะพิคุณาจาตุมาสัพปติยะปวารณาสาดิตบาอัญญตระปุณาปวารณายะอัญญตระหิจปวารณายะตโตเจอุตริงสาดิยยะปาจิตติยังโยปนันติกุอุยตังเสนังลัสนายะกัจฉยะอัญญตระตถารูปปัจจยาปาจิตติยังสียาจรสัพพิคุโนโกจิเดวปัจโยเสนังกัมมญนายะ ยุรสติรตังเตนะสกุนาเซนายวสิสบังตะโตเจอุตริงวเสยปาจิตติยังดุรสติรตันเจปิขุเซนายวสัสมาโนอิโยทิกังวามลักกังวาเซนาปยุหังวานีกัสนังวางกัจเสยปาจิตติยังอาเจละกะวักโวปัญจโมนสุราเมรยาปาเนปาจิตติยังอังุลิปโตระเกปาจิตติยังอุระเกหสัทเมปาจิตติยังอนาดริเยปาจิตติยังโยประกุปิคุมสาเปยปาจิตติยัง สีโอปันตุอังยิลาโนวิสิวนาเปโคโชติงสมดาหิยวาสมดาห้าปยวะอัญญตรสัทธารูปปัจจยาปาจิตติยังโยปันตุโอเรียนธรรมาสัมมาห้ายยะนิตรสัมยาปาจิตติยังตถทธายังสมโยติยโถมาโซเชโซยิมมานันติวัตสานัสสะปัทมาโมมาโซเจเตติยมาซาอุนสนะสมโยปริลาหะสมโยยิลานะสมโยกัมมะสมโยทานังกัมมะสมโยวาตุฒิสมโยยังตถาสมโย นวัมปนันกนายจีวรลาถินตินนองรุปนะกรนองอนังอัญตรังรุปนะกรนองอาดาตะบังนีลังวากันดะมังวากาลสามังวาอันนาดาเจติกุตินนองรุปนะกรนองอนังอัญตรังรุปนะกรนองนวังจีวรังปริผงเจยปาจิตติยังโยปนะันกุปิกุสวาปิกุนยาวาสิกะมานายวาสามันมยรสวาสามันมยริยาวาสามังจีวรามิกปิตวาอภิจุธารกังปริผงเจยปาจิตติยัง เยวพระภิกขุภิกขุสัพปตังวาจีรังวานิสีดะนังวาสู้จีขาตังวากายบันทนังวาปนิถิวาปนิถาปยวานตามาโซหาซาเปโคปีปาจิตเตียงสุราปานวโกจัตโทมีโยปนันกุสันจิตจะปานองชีวตามโรปยปาจิตเตียงโยปนันกุจานังสปานอกังวรกังปริผนเชยปาจิตเตียงโยปนันกุจานังยะธาถัมังนีหตาติกรนองปุณกรรมมายโกตยปาจิตเตียง โยปนัสกุิกุสชานังลุพลังาปติงปติงชาเดยะปาจิตติยังโยปนัสกุชานังอุนวีสติวสังปุกลังอุปสัมปานเดยะสู้จะปุกโลอนุปสัมปันโนเตจัดคู่การิห้าอีดังตัดนิ่งปาจิตติยังโยปนัสกุชานังเทยสเทนะตถึงสังวิถาเยกถานมกังปติปัจเจยันตมะโซกามันรัมปิปาจิตติยังโยปนาภิกขุมาตุกามีนะสถึงสังวิถาเยกถานมกังปติปัจเจยันตมะโซกามันรัมปิปาจิตติยัง โยปนัตกุเอวังวัดยะตาทางภกวตาธรรมตังเดสิตังอาชานามิยะทาเยเมนรายิกาธรรมาวุตาภกวตาเตปตังเตวะตัวนาลังตรายายาติโสคุปิคุหิเอวมาสาวเจนีโยมาอายุสนาเอวังอวจักมาภกวันตังอาภาจิกินหิสาถุภกวโตภ้านังนหิภกวาเอวังวัดยะ อเนกพระยาเยนอาวุโสอันรายกาธรรมาวุตาปกวตาลันจัปรัเตปติเสวโตอันรายายาติเอวันจะโตผิดคู่ผิดคู่หวุจมาโนตเทวปกันให้ยโซผิดคู่ผิดคู่เหียาวตติยงสมนุภาสิตามบอลตัสสะปตังหิตกายยาวตติยนเจสมรมนุภาสิยะมาโนตังปตังหิตเชยอิเจตังกุสลังโนเจปตังหิตเชยปาจิตติยัง โยะนันกุจานังกับท่าวานินาสกุณาอากตวานุถามมีนาตังนิทิงอปตินิสัตเทนัตถิงตั้มผนเจยวาสังวาเสยวาสหวาเสยังกับเปยปาจิตติยังมนุษย์เดโซปิเจเอวังเดยะตะท่าหังปะกวาตาธรรมังเอสิตังอาชานามิยะท่าเยเมนรายกาธรรมาวตาปะกวาตาเตปติเสวะตัวนาลังตรายายาติโซสมนุษย์เดโซปิกุหิเอวมาเสาจันนิโยมาอาวุโซสมนุษย์เดสะเอวังอวจะ มาภะควันตังอาภาจิกิในหิสาถูกปกวาตัวสักข้านังนหิพังกวาอีวังวุดยะอเนกปริยาเยนอาวุโสสมนุเดสอันรายกาธรรมาวตาภะวตาลันจะปนาเตปติงเสวตวันรายายาติเอวันจจโซสมนุเดโซผิกขุหิุจจมาโนตเทวปะกันให้ยะ โซสมนุเดโซภิุหิเอวมาเสาจันนิยอนอาจารตะเกเตอาวุโซสมนุเดสะนาเกวโซภเดวาสธาปาริสิสัพโบยันปิจันเยสมนุเดสาละผันติภิกุหิสติวิรสติรตังสหสยังซาปิเตนะติจาระปิเรวนัสซาติ โยปนันกุชานังตถานาทิตังสมนุเตสังอุปลาปิวาอุปทวาปิวาสัมผุเจยวาสหวาสยังกับปิยปาจิตติยังสปานโนวัตโบสตัมโอ โยปรัิกุปิคูหิสาถันม่กังวลจะมาโนเอวังวรยะนาตาวาหังอาวโสเอตัสมิงสิกขาปเดสิกิสามิยาวรัญยองคุ่มยตังวิญนัถรังปริปุชามีติปาจิตติยังสิกขามาเนนะภิกุเอภิกุณาอัญญตบังปริปุชิตบังปริปันหิตบังอยังตถาสามีจิโยปนัิกุปาปิโมกเขียวฤทธามาเนเอวังวรยะกิมปนิเมหิกุดานุกุดาเกหิสิกขาปเดหุติเทหิ ยาวเดวกุกุจายะวิเฮสายะวิเลขายะสังวัตันตีติ สิกขาปะดะยนเนาะนะเกปาจิตติยังโยปรันกนวัฏมาสร้างปาปังหมอกเขี้ยวดิสามาเนเอวังวรยะวิดาเนวคุอะหังอาชานามิยมปิกิระธโมสุตังกโตสุตะปริยาปนนวัฏมาสางเดสร้างอากาจติติปันเจตคุณยิเมตคูเจียในยุงชินนปุบังอิมินาภิกุนาเราติกตุงปาปังหมอกเขี้ยวดิสามาเนโกปนวาโดภิโยติ นาเจตสะทุกุลวันโยนเกนมุติอติยันเจตสะอาปติงาปโนตันจะยะธาธรรมโอกาเรตโบอุตริงจตสะโมโหอโรเปตโบตัสติยาวสุอลาภาตัสเตียนดุนัถังยังตวังปาปิโมเขียวดิสมาเนนาซาถุกังอทุยกตวามนาสิกโรสีติอดังตัตมิงโมหันเกปาจิตติยังโยปนัสกุปิคุสะกุปิตัวนัตตมโนปะหารังเดยปาจิตติยังโยปนัสกุปิคุสะกุปิตัวนัตตมโนตละสติกังยิระยปาจิตติยัง โยปนัสกุปิคุงอมูระเกนะสร้างหาดิเซเซนะอนุถังเซยปาจิตติยังโยปนัสกุปิคุสาสันจิจังกุกุจังอุปดักในยะอิติสัมมุหุตัมปิอภาสุภวิสติติเอตเดวะปฏิยังคริสวานยญงปาจิตติยังโยปนัสกุปิคุนังพันเท่านะชยาตานังกระหัชยาตานังวิวาราปนานังอุปสุติงติดถุยยะยังอิเมสันให้สันติตังสุสามีติเอตเดวะปฏิยังคริสวานยญงปาจิตติยัง โยปันคูถังนิกานังกรมมานังชันดังลัตวาปชาคิยนาถังนังอาปเชยปาจิตติยังโยปันคูสร้างเทวินเชยกถายวัตตมานายชันดังอัตวาอุทวายาสนาปกะเมยปาจิตติยังโยปันคุสมังเยนะสังขีนะจีวรังรัตวาปชาคิยนาถังนังอาปเชยยะธาสั้นตูตังสิคูสร้างสุกางลาผังปรินมาเมนตีติปาจิตติยังโยปันคุชานังสร้างสุสังลาผังปรินมอตัง ปุกละสะปรินาเมยปาจิตติยังสาถังมิกวะกกวัตวามอนโยปนันสุรัญโยคติยสามุทหาพิสิตสานิขันตราชิเกอนิกตารสนาเกปุเบยปตังสังริโตอินดักีรังติกาเมยปาจิตติยังโยปนันสุรัตนังวารัตนสัมมตังวาอัญญตระชารามาวาชาวจทาวาอกันสิวาอกันนาปยวาปาจิตติยัง รัตนังวาปนันทิคุณารัตนสัมมาตังวาอาชาราเมวาอาชาวดุเทวาอุกเหิตวาวาวันหาปิตวาวา นิกิปิสบังยสภวิสติโซหริสติติอยังตถาสามีจิโยปนาภิกุสันตังทิคุณาปุชชาวิกาเลกามังหุวิเสยอัญญตระตถารูปาอาจายิกากรณยาปาจิตติยังโยปนาภิกุวัติมยังวารันตัมยังวา วิสานะมยังวา สุจิขังการาปยเพทนกังปาจิตติยัง นวมปนัทุกุณามันจังวาปีทวังวาการยะมาในนะทวังวลปารกังการเรตบังสุขตังโกเลนะอัญญราเหตุิมายะตออนิยาตังอติกามายโตชินันกังปาจิตติยังโยปนัทุกุมันจังวาปีทวังวาตุโลนะถึงการาปยะอุดาลนกังปาจิตติยังนิสิดนำปนัทุกุณาการยะมาในนะประมาณิกังการเรตบังสัตรีดังประมาณมองเลขสุดเวรติโยสุกตะวรติยัง ติริยังนิยถังดาสาวรตีตังอติกามายโตชินันกังปาจิตติยังกันโรปติชาดิงปนาสิกุณาการยมาเนนปมาณิกาการเรตบาลตัดติยังประมาณนองดีขโซจตาโซวิดติโยสุกตาวรติยาติริยังเดเววรติโยตังอติกามายโตชินันกังปาจิตติยังวสิกาซาติงกังปนาสกุณาการยมาเนนปมาณิกาการเรตบาจัตริยังประมาณนองเดกโซเจอรติโยสุกตาวรติยาติริยังอัตเตยตังอติกามายโตชินันกังปาจิตติยัง โยปนันทุสุกตะจิวรประมาณนองจิวรังการาปยะจิเรกังวายเชนันกังปาจิตติยังตัตรีดังสุกสะสุกตะจิวรประมาณนองดีขัดโซนวาวิรติโยสุกตะวัติยานติริยังเฉวัติโยอิดังสุกสะสุกตะจิวรประมาณนองรัตนววโกนวามนอุดิตว่าโคอายุสมันโตนเวนุติปาจิตติยาธรรมาน ตัทธายสมันเตปุชฌามิกัจจิตาปริสุทธานดุติยมปีปุชฌามิกัจจิตาปริสุทธานตติยมปีปุชฌามิกัจจิตาปริสุทธาน ปริสุทธิทายสมันโตตัสมาตุนมีเอวเมีตังหารยามิอิเมโคปนายุสมันโตจตารโรปาปิเดสนิยาธรรมาอุเตสังอากัชันติ โยบปนภิกขุอัญญาติกายภิกขุนิยานราคารังปวิทายหัตโตขาดนิยังวาผุนิยังวาสหัทธาปฏิเกหิตวาคาในเยวาผุเชยวาปฏิเดเสตปังเตนะภิกขุนางการเรหังอาวุโสธรรมงาปชิงอาสปายังปาปิเดสนิยังตังปฏิเดเสเมติ ภิกขุปเนวโกเลสุนิมันติตาผูชนติตตระเจปิกุเนโวซาสมณะรูปาทิตาโหติอิทัสุปังเลธาอิทาโอรังเลธาติเตหิภิกขุหิซาภิกุเนปัสสาเดตบาปัสกะตาวะภักนิยาวะภิกขุภูชนติเตเอกตปิเจปิโกโนนาปติภาสยตังปิกุนิงปัสสาเดตุงอปัสกะตาวะภกณิยาวะภิกขุภูจันติเตปติเดเซตปังเตหิภิกขุหิงการรหังอาวุโสธรรมังอาปชิมมาอาสปายังปาติเดสนิยังตังปตเดเซมาติ ยานิโคปนาตานิเสกะสมตานิกุลานิโยปนาสกุตธาโรเปสุเสกะสมเตสุกุเลสุปุเบยานิมันติโตอังกิลาโนคานันิยังวาผงชนิยังวาสหัตธาปฏิเกหิตวาคาเดยวาผูเชยวาปฏิเดเสตับังเตนะภิกุนางการิหังอาวุโสธรรมังอาปิจิงอาสัปายังปาติเดสนิยังตังปฏิเดเสเมติ ยานิโคปนตานิอารัญญกานิเสนาสนานิซาสังกะสมตานิสัพติสายานิโยปนักขุตธารเปสุเสนาสเนสุวิหรันโตปุเบปติสังริตังฆาดนิยังวาผูจนิยังวาอาชาราเมธาธาปฏิเกหิตวางกิลาโนคาเดยวาผูเจยวาปติเดเซตับบังเตนะภิกุณาการไรหังอาวุโสธมังอาปิจิงอาสัปปายังปาติเดสนิยังตังปติเดเซเมติ อุดิทว่าคู่อายุสมันโตจัตตาโรปาติเดสนิยาธรรมาตัทธายุสมันเตปุชามิกัจจิตาปริสุทธานตุติยมปีปุชามิกัจจิตาปริสุทธานตาติยมปีปุชามิกัจจิตาปริสุทธานปริสุทธิธายสมันโตตัสมาตุนนีเยวามีตังหารยามิอิเมโคปนายุสมันโตเซกิยาธรรมาอุเตสังอากัชันติ ปริมันดลังนิวาเสียซามิติสิข้างกรัตมิยาปริมันดลังปารุปิซามิติสิข้างกรัตมิยาสุปติชนนรักเทกามิซามิติสิข้างกรัตมิยาสุปติชนนรักเทนิซีดิซามิติสิข้างกรัตมิยาสุสังหูตนรักเทกามิซามิติสิข้างกรัตมิยาสุสังหูตนรักเทนิซีดิซามิติสิข้างกรัตมิยา ukite ku andra karega misami tisika karanoya ukite ku andra kareni siri sami tisika karanoyan ukite kayan rakarega misami tisika karanoyan ukite kayan rakareni siri sami tisika karanoyan uchiki kayan rakarega misami tisika karanoyan uchiki kayan rakareni siri sami tisika karanoyan อปัสโดนรักเทกามิซามิติสิกขากรณนยาอปัสโดนรักเทนิสิริซามิติสิกขากรณนยานกายปัจจาลกังันรักเทกามิซามิติสิกขากรณนยานกายปัจจาลกังันรักเทนิสิริซามิติสิกขากรณนยานบาหุปัจจาลกังันรักเทกามิซามิติสิกขากรณนยานบาหุปจจาลกังันรักเทนิสิริซามิติสิกขากรณนยาน นาสีสัพจาละกังอันรักขารีกามิสามิติสิข้างครมยานาสีสัพจาละกังอันรักขารีนิสีติสามิติสิข้างครมยานะครับคตวนรักขารีกามิสามิติสิข้างครมยานะครับคตวนรักขารีนิสีติสามิติสิข้างครมยานอุนขีตวนรักขารีกามิสามิติสิข้างครมยานฉับเบสติสารูปัง สกัดจังปินดาปตังปฏิเกเหสามีติสิก้างกรันนยาปตาสญีปินดาปตังปฏิเกเหสามีติสิก้างกรันนยาสมาสุปกังปินดาปตังปฏิเกเหสามีติสิก้างกรันนยาสมาติติกังปินดาปตังปฏิเกเหสามีติสิก้างกรันนยาสกัดจังปินดาปตังผลชิสามีติสิก้ากรันนยาปตะสญีปินดาปตังผลชิสามีติสิก้ากรันนยาสปะดานังปินดาปตังผลชิสามีติสิก้ากรันนยาสมาสุปกังปินดาปตังผลชิสามีติสิก้ากรันยา นาโทปโตมติตวาปินนอปาตังผลชิตซามีติสิฆากรมวยานาสู้ปังวาปยันสนังวาโอรณีนาปตังชาเดซามีผิโยกรรมยตังอุปาดายาติสิฆากรมวยานาสู้ปังวาโอระนังวาอังกิลาโนอัตโนทายวิญญาเปตวาผงชิตซามีติสิฆากรโนยานอุชานันทัญญยปเรสังปตังโอโรเกซามีติสิฆากรโนยานนาติมหันตังกรังกริสามีติสิฆากรโนยานะ ปริมันดลังอาโลปังคริสามิติสิกขากรณยานอนาหัตเวกุตงเลมุขตวารังวิวาริสามิติสิกขากรณยานนาผุนจามาโนสบังหัตโมเคปกิปิสามิติสิกขากรณยานสกุเลนโมเคนะปยาริสามิติสิกขากรณยานาปินโตเกปกังผุนชิสามิติสิกขากรณยานกวลาวเชตกังผุนชิสามิติสิกขากรณยานอวากันตะการกังผุนชิสามิติสิกขากรณยาน นหัตถนิถูนกังผงจิตสามีติสิข้างกรณยานสิทธาวการกังผงจิตสามีติสิข้างกรณยานชุมหานิชากังผงจิตสามีติสิข้างกรณยานนาจปุจปุการกังผงจิตสามีติสิข้างกรณยานสุรุสุรุการกังผงจิตสามีติสิข้างกรณยานหัตถนิเลหกังผงจิตสามีติสิข้างกรณยานปัตตนิเลหกังผงจิตสามีติสิข้างกรณยานออทานิเลหกังผงจิตสามีติสิข้างกรณยาน นาสามีเสนาเทนตานิยะถาละกังปฏิเกเหสามีติสิฆากรณยานาสสิตกังปตาถวันนังอันรักเรจเดสามีติสิฆากรณยานมาติงสาโหชนะปปิสังยุตตาง นาชาตาปานิสอังยิลานาสถามังเลสิสามีติสิข้ากรัมโนยานรันดอปานิสอังยิลานาสถามังเลสิสามีติสิข้ากรัมโนยานาสถาปานิสอังยิลานาสถามังเลสิสามีติสิข้ากรัมโนยานาวุธาปานิสอังยิลานาสถามังเลสิสามีติสิข้ากรัมโนยาน นาปาดูการุณหัสอังกีลานัสถัมมังเลสิตามีติสิข้างกรณอยานอุปาหนารุณหัสอังกีลานัสถัมมังเลสิตามีติสิข้างกรณอยานัยานังกัตจจอังกีลานัสถัมมังเลสิตามีติสิข้างกรณอยานัสยานังกัตจจอังกีลานัสถัมมังเลสิตามีติสิข้างกรณอยาน นปัญลลติกายนิสินัสะอังยิลานาสะถัมมังเลสิสามีติสิกากรณยานเวทิทัสสีรสะอังยิลานาสะถัมมังเลสิสามีติสิกากรณยานอวนทิทัสสีรสะอังยิลานาสะถัมมังเลสิสามีติสิกากรณยานนาชมายังนิสิรสวาสเนนิสินัสะอังยิลานาสะถัมมังเลสิสามีติสิกากรณยานนิเจอาสเนนิสิรสวาอุเจอาสเนนิสินัสะอังยิลานาสะถัมมังเลสิสามีติสิกากรณยาน นักขันโตนิสินัสอังกีลานาตาธมังเลสิสามีติสิกาครมยานปัจจโตกัจฉันโตปุระโตกัจฉันตัสอังกีลานาตาธมังเลสิสามีติสิกาครมยาณอุปเทนังกัจฉันโตปเทนังกัจฉันตัสอังกีลานาสธถา มังเลสิสามีติสิกขาครมนยา สุระสารรมาเดสนาปติงสังยุตตาง นับีิัวอังกิลาโนอุจารังวาปัสสาวังวาการิตามีติสิกขาครหุยานหริเตอังกิลาโนอุจารังวาปัสสาวังวาเคียลองวาการิตามีติสิกขาครหุยานอุระเกอังกิลาโนอุจารังวาปัสสาวังวาเคียลองวาการิตามีติสิกขาครหุยานแต่โยปกินนาการอุดิท่าคู่อายุสมันโตเสกิยาธรรมาง ตถาอายิสมันเตปุชามิกจิธาปริสุทธานดุติยมปีปุชามิกจิธาปริสุทธานตาติยมปีปุชามิกจิธาปริสุทธานปริสุทธิธายสมันโตตัสมาตุนมีเอวามีตังหารยามิอิเมโคปนายสมันโตสัตตาธิกรณะสมทาธรรมาอุเตสังอากัชันติ อุปนุปนานังอธกรนานังสมาทายะวูปสมายะสมุขาวินโยดาตโบตติวินโยดาตโบมูลหะวินโยดาตโบปติญญาตกรนองเยฟิยสิกาตตะปาปิยสิกาตินะวัฏธารโกติ อุติธาโคอายุสมันโตสตาธิกรณะสมาธาธรมาตัทายุสมันเตปุชามิกจิตาปริสุทธานดุติยมปีปุชชามิกจิตาปริสุทธาน ตาติยมปีปุชชามิกจิตาปริสุทธังปริสุทธิทายุสมันโตตัสมาตุนเนียงเยวามีตังทารยามิอุดิทวังโคอายุสมันโตนิดานังอุดิทวาจตารโอปาราชิกาธมาอุดิทวาเตระสะสังคาริเซซาธมาอุดิทวาเวนิยตาธมาอุดิทวาติงสะนิจิยาปาจิตติยาธมาอุดิทวาเวนุติปาจิตติยาธมา อุติทว่าจตาโรปาสิเยสนิยาธรรมาอุติทว่าเซกิยาธรรมาอุติทว่าสตาธิกรณะสมธาธรรมา เอตกันตสสาพังกวาโตสุตังกตังสุตตะปริยาปันนังอันวัฏมาสังอุเดสังอากกัจติตัทธะสเบเหวะสมังเกหิสัมโมดมาเนหิอวิวาดมาเนหิสิกิตบันเอารับฟังโอวาทปฏิโมก สวดท้ายพระปฏิโมกต่อไป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 ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาสิตามิดังเตนะ ภะคะวะตาจานตาปัสสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะ สัมปันนาสีลาภิกเววิหารตาสัมปันนาปาติโมคาปาติโมคาสังวรสังหุตาวิหารตาอาจาระโกจรสัมปันนาอานุมาเตสุวัเยสุมยารัสสาวิสมาดายสิกขาสิกขาปเดสุติอาสมาธิหัมเพหิสิกิตาปัง สัมปันนาสีราวิหารสามาสัมปันนาปาติโมคาปาติโมคาสังวรสังหุตาวิหาริสามาอาจาระโกจาระสัมปันนาอานุมาเตสุอาเจสุปยารัสาวิสมาดายสิกิสามาสิกขาปเรสุติ เอวันิโนติกิตาพัง ชินดาสสตังปรากรรมากาเมปนุดาพรามนานาปหายามุนิกาเมเนกสามุปปัชติ กายิราเจกายิราเทนังดันหาเมนังปรากเมสิติโรหิปริภาโชพิโยอาคิรเตระจัง อากาตังลุกตังสยโยปัจฉาตปฏิลุกตังทารันจาสุกตังสยโยยังกตวานานุตปฏิโกโสยธาลุคาหิโตหัตถเมวานุกันตติ สามัญญังลุปรามาทังนิรายาโยปกตติ ยังกินจิสิทธิรังกัมมังสังกิริทันจะยังวตัง สังกัสรังพระมจริยังนาตังโหติมหาปรันเตอุริทังโคเตนะขังกาวตาญาณตาปัสตาระตาสัมมาสัมบุตเทนะโอวาดาปาติโมขังติหิกาทาหิขันติปรมังตโปติริกานิพานังปรมังวรันติบุทธา นาหิปปัปจิโตปรูปคาริสามโนโหติปรังวิเหตยันโตสาบาปาปัสสะการนังกุสรสุปสัมปดาสาจิตาปริโยนาปนังเอตังบุทธานาสาสนังอนุปวาโดอนุปกาโตปาติโมเคจะสังวโร มาตัญยุตาจะพัตตาสมิงปันตัญจาสยนาสนังอาทิจิตเตจะอายโยโกเอตังบุทธานาสาสนันติ